jambo jingine tuliloliangalia ni kaifia salatul eid kaifia namna gani jinsi sala idi inavyosaliwa naamini ya kwamba jambo hili mashuhuru ladaikum yani kila mtu anafahamu lakini tutaliangalia kwa kindani zaidi kuhusu uswaliji wa sala idi anasema salatul eid rakaataini rakaatani ni rakaa mbili lihadithi umar radhiallahu anhu qala صلاة السفر ركعتان والصلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان صلاة zote zitajwa hapa ya safari rakaa mbili ya idi adha rakaa mbili na idi fitri rakaa mbili ili halina gogoro lolote hadithi ambayo akhrajahu imamu nasai na vile vile imam ahmad kisha tukishakujua kwamba swala ya idi rakaa mbili je tutaanzaje tutaanza wapi min aina nabda kasema shekhe jambo la kwanza ni yubda rak'ati al-ula kasairi salawati bitakbirati al-ihram inaanza sala ya idi kama vile sala nyingine kwa kuleta takbirati al-ihram Allahu akbar kisha thumma yukabbir بعدها سبع تكبيرات أخرى قبل أن يبدأ القراءة akishakuleta ima Allahu akbar kisha zinaanza takbira nyingine saba kabla ya kusoma Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar akimaliza hapo imam sasa anachokifanya ni kwamba anaanza sasa kusoma kwa maana kusoma ni al fatiha na sura lakini shekhe akaweka angalizo anasema walam yasih ani nabii sallallahu alaihi wasallam annahu kana yarfa'u yadayhi alikuwa bwana mtume yani haikusihi kwamba bwana mtume sallam alikuwa akiinua mikono yake ma takbiratil eid pamoja na zile takbira zaidi si ziko saba kwa hiyo hakuna hadithi lolote iliyothibiti Allahu akbar ya kwanza taban sasa tunaanza saba zile Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar hii ndio sahihi haikuthibiti kwa mtume Allahu akbar ya kwanza Allahu akbar ya pili Allahu akbar ya tatu huku kuinua mikono kwa mtume sallam hakuna hadithi hata moja lakini qala ibn qayyim amesema ibn al-qayyim katika al ma'ad kwamba kana ibn umar alikuwa ibn umar akiyadfa'u yadayhi ma kulli takbirat ibn umar sahaba yeye ndo alikuwa kila takbir anainua mikono kila takbir lakini mwenyewe mtume saa salam haikufanya hivyo kwa hiyo hapa labda tutoe angalizo kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam yeye ndo alioleta kwa ajili ya kutufundisha sisi dini na akatutolea maagizo katika hali hii ya mkanganyiko kama huu mtume hakufanya sahaba kafanya mara nyingi ahlul ilm wanaegemeza kwamba bora shikamana na lile alofanya mtume saw salam kuliko lile alofanya sahaba kwa nini kwa sababu wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wasallam uongozi bora ni ule uongozi alikuja nao mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hiyo hapa sisi msimamo wetu ni kwamba katika suala la kuinua mikono kila takbir halikuthibiti kwa mtume salam na hatuinui mikono hatusemi ibn umar kwamba kakosea kakosea yule bwana ibn umar bwana kakaga ah, ni kwamba sisi tunashikamana na mwendo wa mtume salam hakuinua mikono basi hakuinua mikono na vile vile katika swala za jeneza haikuthibiti mtume salam katika swala ya jeneza takbira zile nne kwa akainua mikono yote eh, ya kwanza eh, ya kwanza la basa yani ya pili eh, baada ya suratul fatiha akainua basi sikumsalia ya mtume akainua vile vile haikuthibiti kwa hiyo ni swala zima ni kwamba takbira hii zinaletwa pasipo na kuinua mikono hiyo ndio sunna sahihi lakini vile vile amesema imamu nawawi katika majmuu fatawa akasema wa amma ghayru al-imami ama mtu ambaye alikuwa si imam fasunna al-israr bitakbir ni yeye maamuma sunna alete takbiri kwa sauti yake ya chini anajisikia mwenyewe tu maana yake nini maana yake ni kwamba mara nyingi unapohudhuria katika musalla sala zaidi imam <coughs> akisema Allahu akbar sasa anaanza ile ya kwanza mpaka ya saba Allahu akbar asema hivi ili nyie msikie halafu na hawa wanaswalishwa maamuma wana wao wanamwambia imamu Allahu akbar Allahu akbar na uwanja mzima msikiti mzima Allahu akbar sasa hii wewe maamuma haikuthibiti sunna kwamba mtume salam alipokuwa akileta takbira maswahaba wanamjibu Allahu akbar na wao wanatoa Allahu akbar hili jambo hili halikuthibiti lakini wewe wasema mwenyewe tu nafsi yako unajisikia mwenyewe tu na vile vile katika kiraa na tasbihi na mambo mengine mbalimbali na baada ya hapo imam kwa maana ya kwamba mwenye kutuswalisha ataendelea na kiraa kwa sababu ushamaliza zile takbira zile saba akimaliza kiraa kiraa chenyewe ni sabbih isma rabbikal ala na hal ataka hadithul ghashi ambazo hizi zimethibiti katika swala ya Ijumaa na swala ya Idi <coughs> mara nyingi <coughs> naam baada ya imam kumaliza takbira zaidi atasoma sabbih kwa maana zote kumaliza zote alfata atasoma sabbih raka ya kwanza na hal ataka raka ya pili kisha akimaliza kiraa atarukuu alafu atasujudu kama kawaida swala ndio kama alivyosema mnafahamu hilo baadaye atakuja rakaa ya pili rakaa ya pili ataleta khamsu takbirat takbira tano kisha baadaye atasoma atamaliza rukuu atakaa tahiyat kisha baadaye atasimama kwa lengo la kutoa khutba ama khutba sunna inakuwa ni moja tu, hakuna khutba mbili. Lakini hapa katika suala la hii kaifia ya swala ya Idi, kuna swala ya Idi ambayo tunasema mina sunani almahjura, miongoni mwa suna ambazo zimeachwa, kwamba Mtume saa salam na masahaba waliswali swala ya Idi ambayo kaifia yake, hebu tuisikilize katika kitabu cha Silsilatul lahadithi Sahiha cha Sheikh Mohamed Nasruddin Albani rahimahullah mujallada sita alqismu thani hadithi nambari 2997 ukarasa nambari 1459 kuna riwaya ambayo akhrajahu at-tahwi riwaya hii inasema hivi ya al ibn Rahman kwamba mtume swalla salam aliwaambia masahaba e, inakuja riwaya hivi e, salla bina an-nabi sallam yawm 'Eid alitusalisha bwana mtume sala ya Idi fakabbar arban arban akakabir mara nne mara nne thumma aqbala alaina kisha mtume saa salam akatuelekea sisi na akasema akasema ya kwamba la tansau la tansau msije mkasahau la tansau msije mkasahau wapi lakini watu wamesahau katakbiri janais kama vile takbira za jeneza sala idi hiyo katakbiri janais kisha wa ashara biasma'ihi akaashiria kwa vidole vyake wa qabadha ibhamahu akakilikunja jolo lake la, la gumba kwa hiyo mtume saa salam akawaambia masahaba takbira zaidi katika sala hidi msije mkasahau ngapi nne. Hii mtume pia aliswali, lakini ndo tunaziingiza katika ile sunanil mahjura, sunna ambazo zilizoachwa. Watu hawakutaka kabisa kujihusisha na sunna za mtume saw salam, isipokuwa mtu kaifahamu sunna moja, basi ndo kaishika hiyo ambayo ahlu ilmi mfano kina Ibn Taymiyyah rahimahullah na wengineo wanasema kwamba al-iltizam bin naw wahida min as-sunnah ni bid'a mtu kujilazimisha na sunna aina moja tu haiwake wote hiyo vile vile ni uzushi kwa nini kwa sababu bwana mtume kuna kitu kinaitwa tanwe yani ile varieties kafanya hichi kafanya hichi kafanya hichi kwa hivyo na wewe vile vile katika uhai wako fanya hichi hata siku moja hata mara moja kabla ya kufa kwa hiyo hadithi zilizokuja katika maelezo mengine ni kama fuatayo anasema katika eh, ushahidi mwingine إيه، حديث عفوا عائشه تجلس لابي هريره ان سعيد بن العاص سال ابو موسى الاشعري وهذيفة بن اليمان سعيد بن العاص المولزا صحابه ابو موسى الاشعري وحذيفه بن اليمان كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر الاضحى والعيد والفطر فاني بنا متومي alikuwa anakabir vipi siku ya fitri na siku ya adha فقال ابو موسى صحابه تكفى ابو موسى الاشعري akasema كان yukabbiru arba alikuwa bwana mtume akileta takbira nne takbiruhu ala aljanais kama vile swala ya jeneza faqala hudhaifa hudhaifa akasema sadaqa naam abu musa al-ashari amesema kweli kwamba takbira za sala ya idi ni hizi nne kwamba mtume salam alikuwa akifanya hivi lakini kama hujaelewa kaifia ikiwa paletwa takbira nne ina maana mfumo mzima nao wabadilika isiwe kwamba takbira nne alafu mambo mengine yanabakia vingine ah, ile swala nzima nayo inabadilika hebu isikilize swala ya takbira nne inakuwaje swala ya iti katika riwaya ya Abdullah bin Mas'ud anasema kana yukabbiru fil eidain tis'a tis'an arba'an qabla alqira'a thumma kabbara faraka'a wa fi thaniya yaqra'u fa idha faragha kabbara arba'an thumma raka'a riwaya hii inasema hivi kwamba Abdullah bin Mas'ud sahaba radhiallahu anhu alikuwa akiswali swala ya Idi rakaa tisa afan takbira tisa tisa nini maana ya tisa tisa hii ukikokotoa ndio inarudi ile kwenye nne kivipi arbaan kabla alqiraa anasoma raka analeta rakaa nne kabla ya kusoma kisha baadaye anasoma kisha baadaye anarukuu rakaa ya pili ni kwamba yaqra'u فإذا فرغ القراءة أكمليزا قراءة كبر أربعا ثم ركع ميباتا ابن مسعود alikuwa akiswalisha hivi swala ya Idi ambayo ndio hiyo swala ya mtume raka nne eh takbira nne Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar nne hizo alhamdulillahi rabbil alamin kama kawaida anakuja rakaa ya pili ana anakuwa katika hali ambayo tofauti na alipokuwa ule mfumo wa mwanzo mfumo huu wa rakaa ya pili ni kwamba yeye asoma kwanza asoma shainuka eh, kwamba yuko sasa rakaa pili asoma akimaliza mfano alataka hadithi ina hadha la fi sufi ula sufi ibrahima wa musa kisha ndo allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar anaruku hii imethibiti lakini nasema mina sunani almahjura watu wengi wanashangaa eh? haya mapya haya sasa upya kwako wewe na kama ndivyo alivyosema mtume salam badaa dinu ghariban wasayaudu ghariban kama bada dini ilianza ngeni na itarudi kuwa ngeni kama ilivyoanza kila mtu kila kitu anashangaa tu mtu eh, na imo eh, na imo eh, imo haya takbira hizo sala ya Idi inakuwa katika hali kama hiyo. Maelezo ni marefu, labda kuna riwaya ambayo hapa imekuja kidogo katika mwelezeo mzuri eh, labda eh, anasema eh, faqala Abdullah taqumu fatukabbiru arba takbirati thumma taqra Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, unasoma rukuu, sijida unakuja mara ya pili kisha thumma taqum kisha utasimama kisha utasimama fataqra fataqra utasoma thumma tukabbir arba'a takbirat kisha ndio utaleta takbira nne ambapo hiyo ya nne pamoja na ile ya kwenda kwenye nafikiri hii labda tutolee maelezo aliyotolea al-Albani rahimahullah anasema jamani sikilizeni alaysa haula min almuslimin hivyo hawa si waislamu walhaqu anna al-amra wasi'un fi takbirati al-aidain ama haki jambo hili ni pana very wide katika takbira za Idi fitri na Idi adha faman shaa apendaye kabbara arba'an arba'an analete takbira ya nne nne faman shaa apendaye haya wewe leo utakwenda wapi utaswalisha raka nne nne takbira nne nne si utapigwa bakora wewe <laughs> Albani anasema famansha mwenye kupenda alete takbira nne binaa ala hadha alhadithi walathar kwa kutegemea kutokana na hadithi zilizokuja na athari mbalimbali waman shaa kabbara sab'an fi lula wa khamsan fi thaniya na apendaye basi na alete takbira hizi za kawaida za siku zote ya kwanza saba tak, e, raka ya pili takbira ngapi tano jambo hili ni jambo ambalo Sheikh Al-Albani akalielezea kwamba litakuwa katika msimu huo walhaq anasema Sheikh Al-Albani anna kulla dhalika jaizun zote sampuli mbili ziko sawa yani inajuzu labda wewe mwenyewe tu una interest zako labda wewe mwenyewe tu una ubishi wako kwa sababu kuna watu wengine wabishi kwelikweli kweli haiwezekani bwana nne nne nne hii bwana haiwezekani ah, ni kwamba Albani anasema kullu dhalika jaizun zote zimejuzu fabiaihima faila faqad adda sunna zozote zitakazofanyika kwa maana mtu akiswali nne takbira sawa akiswali tano eh, saba mwanzo saba mwisho tano rakaa pili sawa zote ametekeleza sunna wala hakuna ugomvi wala hakuna kwamba bwana unajua bwana siku zidini mpya imekuja wala da'i li ta'assub wal firqa wa in kana anasema al-albani ingawaje hizi sabu al-khams ahabu ilayya yanasema albani kwamba mimi na nimependelewa zaidi hizi tano na saba eh, yani saba na tano yani yeye anasema wa, wa, wa in kana sabu ahabu ilayya kwa hiyo kuonesha kwamba jambo hili watu wameziacha sunna nyingi nyingi sana kabisa sijui kuna matatizo gani watu katika utekelezaji wa hizi sunna ambazo tunazita minas sunani almahjura minas sunani almahjura lakini moja katika madhehebu basi wanaitumia hii njia hii ya pili ima al-ahlul ibadhia kama mtu Sheikh kusali nyuma ahlul ibadhia sala ya Idi wanaswali kama hii hii aina ya pili kwa hiyo hakuna sisi hatutofautiani na maibadi kwa sababu ya mfumo wa swala mambo ya akida <coughs> lakini hapa inawezekana ikawa wao wamekuwa katika hali ambayo sunna nyingi wamezihuisha naam natoa angalizo watu asije na akasema huko mbele unaona bwana tumeambiwa swala ya raka rakaa afwan ah, takbira 4 eh, eh, lazima ukaeleze hivi hivi nilivyoeleza mimi usije exaggerate ukatia chumvi eleza hivi hivi mtu akikuuliza eh, ana dalili useme ah mimi dalili sikuzishika lakini zipo haya tunamalizia nguo yetu hii ya leo kwa kuangaza sasa jambo la mwisho kabisa la siku ya Idi kama alivyoandika e, Abu Malik hal yuhanniuna ba'dhum Eid je walikuwa masahaba wakati wa mtume salam wakipongezana siku ya Idi naam taban jambo hili wallahi alhamdu tumelieleza hapa kwa kirefu kabisa kwamba ilikuwa masahaba إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنكم ili wallahi alhamdu watu wengi wamelielewa hatuna haja kulielezea lakini kuna lahdha shwei kuna jambo ambalo watu wamelipunguza au wamelizidisha katika maamkizi haya ya swala ya Idi jambo gani siku ya Idi ni kule watu kupongezana kabla ya swala ya Idi hadha ghairu sahih hii si sahihi kabla swala Idi haikuthibiti kwa masahaba walikuwa kipongezana kabla swala Idi ameandika Ibn Qudama rahimahullah katika Mughni anasema kwamba wadhakara Ibn Aqil في تهنئة العيد أحاديث منها أن محمد بن زياد ابن القيم ابن قدامة سمع kwamba Muhammad bin Ziyad qala anasema kuntu ma abi umama al-bahili nilikuwa na abi umama al-bahili wa ghairihi min ashabi nabii sallallahu alaihi wasallam na wengineo katika masahaba mtume saa salam fakanu walikuwa masahaba idha rajao min al-idi wanaporudi kutoka kuswali swala ya idi yaqulu ba'dhum li ba'dhin wakiambiana wao kwa wao takabbala Allahu minna wa minka takabbala Allahu minna wa minka mahalu shahid ni kwamba tamko la takabbala Allahu minna wa minkum hili linapeana baada ya kurudi kutoka katika swala ya Idi anna tahniata bilid takunu baada salati al-Eid na sio mwanzo au sio kwamba mwezi umeandama mwezi umeandama bwana eh, mwezi umeandama akasema e, Sheikh Fozani nimeona katika katika Twitter yake katika swala aliulizwa kuhusu kama hili akasema e, intasharat baina nasi adatan adatun wa hiya tahni'atu bil Eid qabla bi ayyam au sa'atin au hata kabla salati al-Eid limeenea jambo hili watu wanapongezana takabala Allahu minna minkum takabala minna kabla pengine ya siku mbili ya Eid au kabla ya ile saa ya kwenda kuswali sala ya Idi anasema hadha mukhalif lisunna huku ni kwenda kinyume ni sunna ni against sunna kwa nini kwa sababu fa rasul alayhi salam wa sahabat lam yakunu yuhanni'u bil idi illa ba'da at-taslim min salati al-eid masahaba na mtume saa salam walikuwa hawapongezani sala ya idi isipokuwa mpaka ile imamu ameshatoa salamu aidi salamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaykum wa rahmatullah tena pale ndo takabbala Allahu minna wa minna takabbala Allah lakini kabla hapo ilikuwa hakuna kupongezana wengine ndo siku hizi masala ya media hizi eh anaangalia mtu ah mwezi unaonekana bwana eh Allah unasikia takbiri Allah kwa bwana anaanza mwenye kuchati cha cha eh anazipeleka zile takbini ya takabbala minkum takabbala minkum usiku ule ule hii ni khilafu sunna. Wakitoka watu uwanjani pale ndio wafanye nini? Nafikiri hili litakuwa ndio la mwisho, na jengine tu kwamba katika kupongezana siku ya Idi haikuthibiti muanaka, muanaka kupatiana ah, ah. musafaha. hasa muanaka only kwa msafiri, mtu aliotoka safari ndio unaruhusiwa kumkumbatia. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam eh sawa lakini mnakwenda hapo bwana TFF bwana <laughs> kisa siku ya Idi leo eh, hiyo hakuna nafikiri mambo ni mengi hatuwezi kumaliza aqulu hadha wastaghfirullah li wa